dia a tothom, a tots i a totes. Gràcies per venir, gràcies a, a la gent de la premsa. Eh, necessitem molt la vostra feina, o sigui que estem molt, molt contentes de que hagueu vingut molta gent i gràcies també i molt especialment a la gent que esteu <clears throat> a la fila zero, que sou les persones afectades per aquesta situació de bombolla dels joguers que estem vivint a Barcelona i a les poblacions del voltant i de la qual partim d'aquest diagnòstic per, per encetar i per proposar la campanya que, que veurem a continuació. Uh, comencem projectant un vídeo molt curtet on us fareu una primera idea de què és el que proposarem en el dia d'avui i a continuació parlarem les persones de la taula. Primero nos dijeron que eran solo 100 euros y decidimos quedarnos tres años más. Aceptamos para no tener que irnos, para que Laura pudiera acabar la primaria en la escuela del barrio. En el barrio también viven mis hermanos y algunos amigos que nos gusta tener cerca. Pero pasados tres años volvió la angustia. Los precios están disparados y nos temíamos lo peor. 300 euros. Nos lo dijeron por burofax un mes antes, inasumible. Cambio de vida, de distrito, nuevo desplazamiento hacia el trabajo, Adiós a la Asociación de Madres y a la red que hemos construido en el barrio, a tener los hermanos tan cerca, con tanta falta que hacen. Nos habíamos decidido a cambiar de vida y a dejarlo todo atrás, pero finalmente deshicimos las cajas de la mudanza. ¿Realmente nos queremos marchar? Decidimos plantarnos. Queremos quedarnos en nuestra casa donde hemos vivido siempre y queremos pagar un precio justo para vivir. Es pedir mucho, Nos hemos organizado con otros inquilinos y haremos todo lo posible para evitar que nos suban un alquiler que ya nos parece injusto. Nos quedamos. Bé, doncs, una miqueta el que, el que es veu al vídeo. No? Fins ara, viure de lloguer ha estat viure amb la inseguretat i amb la incertesa, perquè per una banda els preus del lloguer pugen fins a escanyar-nos i fins a treure'ns els que, el que ens hem guanyat amb la nostra feina. Actualment a Catalunya els jugaters i jugateres destinem més del 47% del salari brut mensual a pagar rendes immobiliàries i en el cas dels joves i les joves encara és pitjor. Els menors de 35 anys fins a un 65% dels seus ingressos van dirigits a pagar a rendes immobiliàries. Però no només són els preus, com sabeu, és també la curta durada dels contractes. Segons la legislació vigent, 3 anys de durada eh, de permanència en un sol pis. I això ens obliga a canviar cada pocs anys d'habitatge i sovint també de barri, negant-nos la possibilitat de fer un projecte de vida mínimament estable. Tot això s'esdevé en el marc d'unes lleis que no garanteixen el dret a l'habitatge, sinó que faciliten l'especulació i l'abús immobiliari. En particular, les reformes legals que van patir l'any 2012 i 2013, la llei d'arrendaments urbans de 2013, que van donar tots els privilegis a les, a les societats d'inversió immobiliària, les anomenades SOCIMIS, i van treure totes les garanties, les poques que teníem els llogaters i llogateres. Són mesures que es van prendre amb l'objectiu de reactivar el cicle de la bombolla immobiliària i facilitar la rotació del veïnat amb contractes més curts, amb pujades més fàcils, ja no referides a l'IPC, tot just quan es preveia que menys gent podria comprar i per tant més gent hauria de viure eh, de lloguer. Es va donar llum verda a que fons voltors i grans inversors immobiliaris convertissin el territori urbà en un camp abonat per l'extracció de rendes i per l'expulsió de veïns de les seves llars. El que fan aquests grans actors, cada cop més a més indrets de l'Estat, no només a la ciutat de Barcelona estrictament, és violència immobiliària, violència que de vegades pren forma material. Eh? Avui tenim les veïnes, els veïns i veïnes d'Antensa 151, que estan assistint ara mateix aquest, en aquest moment al, al jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona a un judici per lesions, maltractament i amenaces que van patir el mes de desembre passat. Aquesta violència, a més, rebenta, trenca el sostre dels preus existents, empenyent-los a l'alça, i fan la vida impossible als veïns i veïnes que vivim de lloguer. I també fan violència a aquests propietaris més petits que es deixen endur per aquesta eufòria immobiliària, per aquesta expectativa eh, de revalorització i que opten per expulsar els llogaters i llogateres que hi ha, que estan arrelats, a canvi d'una expectativa, com dic, de guany futur. Ah, Cal fer veure també aquests petits propietaris el mal que fan amb aquesta estratègia, com s'equivoquen amb això. Des del Sindicat de Llogaters i Llogateres volem que els desplaçaments forçats de les llogateres, ja sigui per pujada inassumible de la renda o ja sigui per la no renovació del contracte, que moltes vegades va també acompanyat d'assetjament immobiliari, deixin de veure's en una situació eh, deixin de veure's com a situació acceptable aquestes pujades i aquestes no renovacions. D'això en diem desnonaments invisibles, formes d'abús immobiliari que ens fan fora de casa nostra i que estan destruint el teixit social dels barris de la ciutat. Enfront d'això, reivindiquem això, reivindiquem el dret a la ciutat, arrelar-nos als nostres barris i a poder fer plans de futur en un habitatge digne, sense veure'ns condemnades a un nomadisme que no és volgut, encara que ens ho diguin. Fins ara, moltes de nosaltres assumíem doncs, que aquesta situació era un inconvenient del lloguer, era una cosa gairebé natural, però ha arribat el moment d'acabar amb aquesta resignació, com hem vist al vídeo. A partir d'ara ens quedem i paguem lloguers justos, d'acord amb els nostres ingressos. Així doncs, presentem aquesta campanya en la que ja portem, de fet, mesos treballant davant l'abús i la impossibilitat de trobar empara en unes lleis que són il·legítimes. L'objectiu de la campanya, doncs, és promoure l'autotutela de la, del dret a l'habitatge davant de les pujades abusives dels lloguers i de les no renovacions dels contractes, animant a les llogateres a no marxar de casa d'on pretenen expulsar-les. Ens proposem aconseguir la renovació dels lloguers amb preus justos i l'aturada dels desnonaments invisibles. Per fer-ho, defensem la legitimitat de la resistència col·lectiva i la permanència de l'habitatge a canvi d'un lloguer just. L'objectiu final d'aquestes accions d'autotutela és transformar el marc, el marc d'accés a l'habitatge eh, just injust perdó, i legítim que va contra l'article 47 de la Constitució i contra el que ens diu Nacions Unides. Exigim als poders públics posar fi a l'estafa immobiliària que estan patint els llogaters i llogateres, d'acord amb les 10 propostes que fa el sindicat i que podeu consultar a la nostra pàgina web, canviant la, rei, la llei d'arrendaments urbans i regulant els preus per assegurar contractes estables i assequibles, com ja es fa a molts altres països del nostre voltant. L'ús social de l'habitatge ha de primar sempre per sobre del seu ús com a mercaderia, del seu ús especulatiu. Si els poders públics no defensen el dret a l'habitatge i segueixen promovent l'especulació sense límit, haurem de ser la ciutadania la que garantim els nostres drets a partir de l'acció col·lectiva. A continuació parlaran tres persones afectades per aquestes pujades i no renovacions de les que es tracta eh, aquesta campanya. En primer lloc, l'Aurora del barri de Sants. Gracias. Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Aurora, llevamos, tengo una niña de dos años, perdón, llevamos tres años viviendo en este piso en el cual empezó todo muy bien, hasta hace un año pues todo cambió a una pesadilla grande, con insultos, amenazas, corte de suministro, eh, llamadas con número oculto, barbaridades. Eh, empecé con denuncias, asistentes, de un lado para otro, no tuve ningún tipo de ayuda de nadie, eh, no me apoyaron teniendo un menor y, y me dijeron del sindicato y de llegar al sindicato nos cambió la vida 100%, de llorar todos los días y estar súper deprimidos a tener un apoyo que no habíamos tenido en todo un año y gracias a ellos ahora estamos fuertes y vamos a seguir luchando. Hace poco vinieron a ofrecernos dinero para irnos, el cual no, no lo quiero porque nadie compra con dinero el año que yo llevo. Yo y mi familia, y sobre todo mi hija, que tiene dos añitos. Y no me voy a ir de esa casa, quiero un alquiler de no más su vida, porque son abusos que, no debería de vivir nadie y que esto ojalá que no le pase a nadie más. Y, quiero que, esta mujer pague legalmente, que, estas cosas no, se deberían de hacer. Y, y ahora tengo la fuerza 100% y voy a luchar hasta el final. Gracias. buenos días. Eh, yo soy Julio Jiménez, soy miembro de la comunidad de inquilinos de San Juan de Espí, del barrio de Las Planas, de Avenida Barcelona 113. Somos una comunidad de inquilinos aproximadamente de 150 vecinos que eh, sobre 2013 eh, se había creado un bloque de pisos intentando eh, crear en ese momento ya especulación porque querían venderlos a un precio entre 400.000 y 500.000 euros. <coughs> Ante la inviabilidad de esa venta, los pisos eh, entraron prácticamente en, en, fallida, eh, lo que era todo el contorno se fue estropeando y la empresa, pues ante esa situación, decidió alquilarlos. A partir de marzo del 2013 se inicia una carrera frenética de alquiler y en prácticamente nueve meses se alquilan los 150 pisos, con unos alquileres que iban en torno a 600 a 900 euros. Eh, pasados los cinco años, un par de meses antes, eh, se nos notifica por parte de la gestoría o la empresa que gestionaba los pisos que eh, a partir de que vencieran los cinco años, pues eh, habría que entregar las llaves y negociar un nuevo contrato. Eh, ahora, hace aproximadamente tres semanas, eh, han cambiado de empresa que gestiona, ahora lo gestiona una empresa que se llama Mediasil Desarrollos, que nos enteramos porque también, si hay algún dato que no corresponde con la realidad, pido disculpas porque entender que nos está costando Dios y ayuda poder conocer todos los datos que yo os pueda dar. Medasil Desarrollos es la empresa que gestiona los pisos y nos enteramos de que eh, la propietaria antigua, que era Avenida Barcelona 111, Sociedad Limitada, entró en fallida y un fondo de inversión eh, cercano a, Goldman Sachs, eh, en concreto Pirines Adquisition, invierte 15 millones de euros y se queda con la propiedad. Y nos comunican que a partir del mes de marzo los alquileres pasarán a pagar eh, un 40 o un 100% más de incremento. Nosotros, lógicamente, nos ponemos automáticamente en, guardia, nos, ponemos, nos organizamos y pedimos una primera reunión con la empresa. La, respuesta que nos da es muy clara. Eh, tienen que eh, situarse en precio de mercado. El precio de mercado, ¿quién lo sitúa? precio de mercado lo sitúa el especulador que ante la falta de vivienda colocan una vivienda a 1.200 euros y si no hay posibilidades las personas tienen que vivir en algún sitio y tienen que entrar. Explicaros que en nuestra comunidad el 95% de las personas que viven son familias jóvenes, eh, chicas como el caso que antes eh, se ha referido, que en reiteradas asambleas eh, se dan estas situaciones alarmantes y extremosas porque es que no pueden hacer otra cosa. Familias que han elegido San Juan de Espí para un, para un proyecto de vida que tiene a sus niños en el colegio, a sus niños en la guardería y que ahora ante la falta de vivienda no saben lo que van a hacer si eso sigue para adelante. Eh, deciros que nosotros al principio en una situación eh, ya de qué urgencia e hicimos incluso una propuesta. Nosotros dijimos, estamos de acuerdo que hay que hacer un aumento, que los precios de hace cinco años ahora, a pesar de que en el contrato figuraba la cláusula de que los IPCs cada año se irían subiendo y se ha hecho así, decíamos, busquemos una salida y eh, pactemos un incremento de un 15 o un 20% en tres años para que las familias puedan tener una alternativa, un 5-5-10 o un 5-5-5, unos aumentos que estaban muy por encima de lo que lógicamente ha subido la carestía de vida y por supuesto lo que les ha subido a las personas jubiladas que viven en nuestro bloque, que les ha subido un 0,25 las pensiones y los salarios entre un 1 y un 2%, y tiene esta gente la desfachatez de decir que, que situarse en precio de mercado es subir de un 40 a un 100%. Eso es especulación pura y dura. Y yo, para, finalizar, eh, porque quiero dar paso al, siguiente vecino también con su situación, yo quiero hacer un llamamiento claro desde nuestra comunidad y un llamamiento claro a los políticos. No podemos seguir aguantando esto que estamos viviendo las personas. Esa situación alarmante. Eso es inhumano. Inhumano que estemos en el siglo XXI y viviendo esta situación. Familias que tienen que andar peregrinas de un barrio a otro y gente que se quiere enriquecer con el sufrimiento de los demás. Deberíamos de ser claros y preocuparnos más de las personas y menos de otras muchas cosas que son superfluas y lo que verdaderamente nos debe de importar es lo que nos está pasando. El que diariamente jóvenes estén llorando en nuestras asambleas diciendo qué voy a hacer con mis hijos, dónde los voy a llevar, dónde me voy a ir a vivir. En San Joan de Espí, en estos momentos hay 15 pisos para alquilar y somos 150 familias. ¿Dónde nos vamos a ir? Hay gente que ya ha alquilado un piso a 30 kilómetros de allí, a 40 kilómetros de allí. Eso no es humano. Eso no es una situación que se pueda permitir en el siglo XXI. Somos para unas cosas muy modernos y para otras cosas estamos todavía en el tiempo de la explotación. Hola, soy eh, Roger, un de Pons eh, nosotros también eh, somos una comunidad, pero a diferencia de, de San Joan de Espí, pues somos una comunidad eh, horizontal, peculiar, porque son, somos ocho vecinos, son casitas, son casitas que tienen más de, 150 años, donde viven vecinos que han nacido ahí, que sus padres han nacido ahí, de cuando uno podía alquilarse una vivienda con la intención de permanecer ahí toda la vida. Así era antes. Ahora esto es impensable. Eh, quizá la manera que están obrando con nosotros no es de eh, tanta explícita violencia como los anteriores casos, pero que sí que juega mucho con, la incertidumbre, con la no información, eh, que crea pues, una angustia y que te paraliza de una manera brutal. Eh, cuando alguien te, te, pica a tu casa y se presenta como el nuevo propietario invitándote a irte y ofreciéndote dinero si te vas antes de, la fecha de, contrato que tengas, em, te, paralizas y te sientes bastante solo. Ahí el sindicato de Yugatés, em, bueno, pues al menos en un primer momento, que fue el primer sitio donde fuimos, donde, bueno, fui yo además, al menos mm, logré vomitar todo lo que llevaba dentro, y ya fue mucho. Em, eso. El tema es que, bueno, eh, nosotros eh, lo enganchamos más o menos a tiempo porque cuando nos picaron era mm, más un tanteo, porque todavía no se había hecho la, firma de la compra-venta, estaba hecho un contrato de arras y, y nos pusimos a hacer una campaña de visualización y de movilización bastante agresiva. Sabíamos que lo teníamos difícil, no lo conseguimos para evitar la firma pero nos sirvió para poner el tema sobre la mesa a nivel de, barrio eh, y, en San Andreu, que, bueno, que es un barrio que no, que no está afectado mm, con este, a un nivel especulativo muy grande como el centro de Barcelona y tal, sí que sí que está ocurriendo y sí que se están, lo que pasa es que no se están visualizando estos casos eh, a raíz del último plan de pisos de d'habitatges turísticos que en el centro de Barcelona las, las plazas y las permite a los barrios periféricos, hace que eh, pues las empresas inversoras y tal inviertan en, la vivienda allí y, se convierta el barrio pues en, un sitio bastante suculento eh, para los especuladores. Eh, nos organizamos, ha salido ahora un sindicat de d'habitatge a San Andreu, que no, que no había había la plataforma 500 por 20 que se dedica más a la hipoteca y tal. Y bueno, y ahora estamos en un momento de que eh, bueno, de incertidumbre. Nos están mareando varias empresas que, que dicen que son las gestoras, que eh, o sea, si ahora recibimos una carta de otra empresa gestora con un número de cuenta, pues a lo mejor le ingresamos el alquiler también. Porque sí, eh, y estamos en un momento pues, que crea bastante angustia y también se dan situaciones como las que hemos visto aquí en las asambleas y gente que ha vivido ahí toda la vida y que ahora dice, ahora me tengo que ir yo aquí. Bueno, no nos vamos a ir, lo, tenemos claro, eh, eh, lo, tienen, mal. Yo creo que sobre todo es hacer un llamamiento, aparte de los políticos, como decía el compañero, eh, sobre todo a la gente, es una cuestión de todos. llamar a la no resignación hasta ahora, la gente cuando le ocurrían estas cosas entregaba las llaves en contra de su voluntad, creando así lo que se dice el, el desahucio invisible. y y eh, llamamos a no resignarnos. Si nos suben la luz y pagamos, eh, nos suben el transporte y pagamos, nos suben, hacer lo que quieren con nosotros. Si, no, si ni siquiera pataleamos, ¿por qué no lo iban a hacer? Eh, es, es, innato revolverse, o sea, no pueden jugar con algo que sustenta los pilares de cualquier persona, de cualquier familia, como es la vivienda. No puede ser que en el siglo XXI haya gente durmiendo en la calle simplemente porque no puede pagarse un techo. Eh, la vivienda no debe ser una materia prima para especular, sino que debería estar al alcance de todo el mundo. O sea, está más al alcance de cualquier persona o un teléfono móvil que una vivienda. Eh, y eso pues es injusto. Nosotros en concreto ponemos el tema del Monopoly sobre la mesa porque es el juego de la especulación por excelencia y estamos en ello. Y y nada más. Sí. Y gracias por venir. Martón, soy eh, coportaveu del Sindicat de Llogaters. Eh, bé, en aquesta part, després d'haver presentat eh, tota la situació, amb la Irene que ha fet el context, amb les tres experiències que han explicat els seus casos i que han demostrat la clara voluntat de quedar-se, volíem explicar-vos com ens estem organitzant eh, amb el Sindicat de Llogaters per fer front a aquesta situació. En primer lloc, la campanya, com us podeu imaginar, no és simplement una campanya de comunicació en la que ens dedicarem a explicar el que està passant i a destapar la veritat sobre el que està passant a Barcelona, sinó que va acompanyada d'un moviment sindical de base en el que ens dedicarem a fer un seguiment i a empoderar un a un tots els casos que arribin al sindicat. Això es fa a través d'una assemblea de, de suport mutu en la qual ens reunim amb les persones afectades i col·lectivament eh, proveïm amb eines i estratègies que pensem dia rere dia per intentar fer front a, a aquest abús i que la gent no marxi i pugui resistir a casa seva. Disposem d'eines d'assessorament legal, disposem d'advocades que ens estan donant suport en tot moment, que poden resoldre algunes qüestions i que en general ens ajuden a tirar endavant amb la nostra estratègia. Disposem de delegades sindicals, que no només som les persones que hem decidit militar, sinó que les pròpies afectades, quan venen a les nostres assemblees i entenen el problema que tenen, es converteixen elles mateixes en delegades sindicals i lluiten pels seus casos. I, finalment, el que, el que ens dediquem centralment és a intentar obrir vies de negociació amb la propietat, directament. Eh, amb la propietat perquè entenem que és la propietat qui té el poder final i últim de decidir si ens quedarem o no a casa nostra. I no volem que això sigui així. Volem que si es firma un contracte sigui entre parts iguals i per això ha d'existir una capacitat real de poder negociar. Saben perfectament quins barris quins edificis són els que poden eh, aportar benefici econòmic i això que diguéssim és prova tot el que està passant. No? El que hem fet des del sindicat és, i des d'altres organitzacions i conjuntament amb altres organitzacions és intentar destapar quina és l'estructura de la propietat. Evidentment no la tenim tota, és una feina que és costosa i ens costa energies i temps, però per sort tenim la capacitat d'anar-ho fent a poc a poc i el que hem fet, per exemple, és adelantar-nos i veure quins són els pisos de propietat vertical on hi ha llogaters i on aquests llogaters a més a més viuen en pisos de grans propietaris perquè tenen més d'un pis i en, molta, en molts casos són, són grans blocs amb, amb moltes famílies que hi viuen i informant aquestes persones abans de que no els comprin o els fagin fora de que estan en perill real de ser expulsats i que per sort tenen organitzacions tant a peu de barri com en el propi sindicat de llogaters a Barcelona per organitzar-se i fer front col·lectivament en aquest problema. Um, això, aquestes embustiades informatives ja les hem fet als barris de, conjuntament amb col·lectius al barri de Gràcia i a Sant Antoni amb els col·lectius de Sant Antoni. Uh, a més a més, uh, avui us volem presentar els resultats d'una recerca que hem fet per ja començar a visibilitzar quina és, en part, l'estructura de la propietat. Aquesta recerca i aquestes dades que us presentem avui són dades que hem trobat a partir dels casos que ens han arribat. És important que malgrat que aquestes dades són ja de per si eh, molt impactants, són poques. És a dir, encara ens falta molt per anar descobrint i encara estem parlant de que el sindicat només porta uns 4 mesos d'activitat a nivell sindical, de que el que hem fet és intentar destapar la propietat que tenen els, els afectats que ens arriben, és a dir, els afectats que ja sabem que la seva propietat està actuant de manera especuladora, pressionant-los per marxar de casa, pujant els preus de forma abusiva i no deixant eh, renovar els contractes, i, i aquestes són les dades que, que us presentem avui. Eh, com, podem veure, com podeu veure, es tracta de... Bé, no sé si el mapa es pot veure. Mm. Aquí, bueno, aquest és un mapa amb, amb el zoom una mica cap fora. Eh, podreu accedir al mapa a través de la web i clicant a cada punt podeu accedir a la informació concreta de, de, del propietari en cada cas. Eh, però m'agradaria llegir en veu alta una llista eh, que també s'haurà de projectar, per això m'estic esperant una mica el que, el, que funcionin les qüestions tècniques. Eh, una llista dels grans propietaris i fons que acumulen més de 3 immobles, més de 3.000 immobles. M'estic esperant, però de mentre <laughs> ho vaig explicant. <coughs> <coughs> Llista dels 10 grans propietaris, els 10 majors propietaris amb els que ens hem trobat al sindicat. Això no és ni molt menys exhaustiu, repeteixo. Són tantes les dades que no volíem, evidentment, omplir-vos amb, amb milers i milers d'informació. Hem fet un filtratge i aquests són els que us presentem avui. 10 grans propietaris, entre els quals s'inclouen fons voltor coneguts ja per, per tothom, que acumulen més de 3.000 immobles cada un. En primer lloc, eh, l'entramat Optimum, UI3, que té 22 finques i 305 immobles. En segon lloc, l'entremat Palau i Manfredi, que té 13 finques i 151 immobles. Seguim amb la Fundació Privada Hospital de Sant Pau i Santa Creu, fundació que és copropietat de l'Ajuntament en un terç de la Generalitat i, no me'n recordo del tercer, eh, l'Església, sí, gràcies. Um, que acumula 22 eh, finques i 101 famílies, amb altres pisos de propietat horitzontal. També l'entremat d'Idilia Foods, que té 9 finques i més de 280 immobles. L'entremat Helix, que té 32 finques i 351 immobles. MK Premium, que té 35 finques i 325 immobles. Norbert, que té 20 finques i 249 immobles, Bowers Investment, que té 20 finques i 248 immobles, Lozacar, que té 7 finques i 130 immobles, i finalment la gran Societat Anònima de Propietat Immobiliària, que té 24 finques i, atenció, 548 immobles. Aquesta última és un cas dels casos que porta el sindicat i està fent unes pujades increïbles als seus llogaters. I tots ells, si estan en aquesta llista, és perquè d'alguna manera o altra han o bé pressionat per marxar o bé ha, ha pujat pros com he esmentat anteriorment. Eh, llegim aquesta llista i destapem per fi les vergonyes de la propietat perquè ells ho fan cada vegada que nosaltres volem accedir a un habitatge. Cada vegada que nosaltres volem llogar un pis hem de dir-los tot absolutament de les nostres vides, si tenim parella, quina és la nostra nòmina i mil coses més. S'ha acabat. A partir d'ara aquest mapa anirà creixent a mesura que vagi creixent l'organització llogatera i vagin arribant casos al sindicat. <clears throat> bueno, com comentava, no m'ha acabat encara, eh, aquest mapa eh, no és exhaustiu ni tan sols en les propietats que hem esmentat els noms, és a dir, no vol dir que Societat Anònima tingui només 24 finques, pot ser que en tingui més. Però d'alguna manera el que ens diu aquest mapa és que ja podem desmentir d'arrel el mite del petit propietari, el mite de que quan un viu de lloguer li està llogant a un petit propietari, a una sola persona. Això no és així la gran majoria dels casos que ens arriben al sindicat són casos de propietat vertical i de grans, i de grans propietaris. I això és molt important per entendre quin tipus de mobilització volem engegar i quin tipus d'estratègia de lluita volem emprendre, que és la de la negociació col·lectiva. Eh, finalment, també esmentar que els fons internacionals juguen un paper molt important, però la majoria d'empreses que hem esmentat avui són ben locals i que, a més a més, els fons d'inversió també necessiten connectors locals per fer bé la seva feina per tant, estem parlant de la propietat local organitzada. És veritat que hi ha fons eh, israelians, com s'ha esmentat en altres vegades, a través d'empreses, de, i, i també hi ha una financera francesa que concretament amb l'edifici que avui està als jutjats han sigut els responsables de la violència que s'ha perpetuat allà, però hem de tenir en compte que la, el problema que el tenim el tenim a casa nostra, i són els propietaris de casa nostra els que estan jugant amb les vides dels llogaters. I eh, el que fem des del sindicat és posar sobre la taula que sabem com funciona i com s'organitzen i demanar que siguin responsables i que entenguin que tenen una responsabilitat envers la societat. Finalment, després d'haver explicat una mica els resultats de, del que hem pogut anar esbrinant fins ara, m'agradaria acabar la intervenció parlant de les victòries que també hem acumulat, que gràcies a la força que ens uneix són ja unes quantes amb, amb el poc temps que fa que existim i amb lo complicat que és organitzar-se entorn a aquestes qüestions. Primer de tot, hem aconseguit una presa de consciència. La gent que arriba al sindicat arriba pensant-se que té un problema legal, una minúcia tècnica que es resoldrà tard o d'hora i entén que no, que és un problema social de fons. I això és molt important per engegar una, una bona resistència. En segon lloc, en alguns casos hem sigut capaços d'obrir processos de negociació amb grans propietaris en els quals ara estem a mitges, per tant no podem encara parlar de grans resultats, però estem aconseguint trobar la via per forçar negociació. Veiem que en, en gran part era responsabilitat nostra organitzar-nos i anem a veure finalment com respon la propietat davant de l'organització dels llogaters. En alguns casos també hem aconseguit frenar pujades abusives i renovar contractes a preu just. És molt evident que els llogaters demostren que coneixen els seus drets i estan organitzats, els propietaris afluixen una mica la pressió i no demanen les borrades que demanaven en un principi. I a més a més, i molt important per, perquè estem veient com està estructurada la propietat, estem molt orgullosos d'una sèrie de blocs que s'han organitzat i que, i que ho han fet amb l'ajuda i entorn al sindicat. Parlem de més de 20 blocs organitzats que estan decidint resistir i lluitar m'agradaria fer esment especial en Tensa 151 i també les companyes de Roger de Foc que fa, de Roger de Flor que fa molts mesos que resisteixen és realment admirable i tindran sempre el nostre suport. Finalment, eh, m'agradaria acabar la intervenció i recordar-vos a tots que seguim amb la nostra lluita, que aquest dissabte hi ha una manifestació convocada pels companys de Sant Joan d'Espí en la qual és obligatori, hem d'anar tots, és una gran manifestació, vindrà molta gent, és el dia 24 eh, a les 11 davant de la Sirena, a les Planes, si no m'equivoco, i el diumenge farem una altra assemblea de seguiment de casos de, de, de la nostra campanya, del sindicat, eh, a la qual qualsevol persona que tingui un problema d'una pujada de lloguer i una finalització de contracte i que per tant es vegi abocat a un possible desnonament invisible és benvingut i allà trobarem la manera d'organitzar-nos i de lluitar el seu cas. A l'assemblea, perdoneu, és diumenge, a la Lleialtat Sencenca, aquí mateix, eh, a les 5 i mitja. Eh, finalment només dir-vos que no ens quedem en silenci, que, no, que alcem la veu i que ens quedem.